Яны стаялі перад шырока адчыненым акном пустога пакоя, у якім пахла фарбай і цэментам. Пакой быў на другім паверсе, але і адгэтуль паміж садамі віднелася лукавіна ракі і зарэчныя, спачатку лугавыя, далей палявыя і лясныя прасторы. Цудоўна! Малайцы рачнікі, ухваліўшы Ковіч пасля добрых пяці хвілін маўклівага любавання і далёкімі прасторамі і блізкімі садамі і гонтавымі шыфернымі дахамі дамоў, што густа, як ластаўчыны гнёзды ляпіліся на пакатым беразе. Малайчына кушняр, адгукнуўся яраш. Ён вытрымаў галоўны бой. А ты маўчаў? Не маўчаў. Але калі пачалася бойка паміж старшынёй і намеснікам з-за галасы сябраў выканкамам, то цяжка ўставіць слова. Ах, не было мяне! Ой, ты хутчэй сапсаваў бы справу. Я думаў, ты флегматык, а ты афрыканец. Маша, якая стаяла крыху збоку ад іх, павярнула сваю залатую галаву, усміхнулася шыковічу, як бы ухваляючы, што ён вось такі неспакойны. Не, ты растлумач Антон, здаецца, усё разумею, а паводзін яго зразумець не магу. Добра, дапускаю, што ён упэўнены, што савіч вораг. Хоць зноў такі, Чаму такое нежаданне сур'ёзна, па-новаму разабрацца з фактамі, а? Ну чаму такая ўпартасця? Але мяне больш абурае другое, што ён мае, ну што ён мае да гэтай няшчаснай дзяўчыны? Ужо каму каму, А яму-то, убівалася ў галаву формула, што сын ці дачка не адказваюць за бацьку. Формула. Ты скажы, навошта яна патрэбна была такая формула. Чаму нарэшце не адказвае, Тады па логіцы трэба ісці далей, і бацька не адказвае за сына. Ніхто ні за каго не адказвае. А вось я наіўны чалавек хачу адказваць за ўсіх. І хачу, каб усе адказвалі за мяне. І радуюся, што гэта цяпер запісана ў такім дакуменце. Яраш выказаўся злосна, што стасавалася да мінулага, і любоўна горача, аб сваім жаданні і пра той партыйны дакумент, пра які ў тыя дні гаварылі ўсе. Маша паглядзела на яго з захапленнем. Я глядзела не аднойчы ў час аперацый і пасля іх. Не ўсю сутнасць размовы, Ну, якую яны пачалі яшчэ ў машыне і прадаўжалі тут у толькі што атрыманай зосінай кватэры яна адразу зразумела гісторыю зосі і яе бацькі яна ведала але не здагадвалася што гісторыя гэтая не скончана і не магла ўцяміць чаму яны так абураны гуканам асабліва шыковіч не хацеў даваць кватэры Ой, а каму ён вось так адразу даў кватэру што што кватэрныя справы пажыўшы ў горадзе то Яна добра ведала, штодня чула размовы пра гэта. У размовах часта упаміналася імя гукана. Адны яго хвалілі, другія лаялі. Маша умела быць аб'ектыўнай. Думала, што каб яна прасіла кватэру і ёй не далі, то яна не рабіла б з гэтага такой трагедыі, як робяць другія. Таму і абурэнне Кірылы Васильевіча яна спачатку не зусім разумела. А пасля апошніх слоў, якія мужчыны сказалі, асабліва пасля словам Тона Кузьміча, ёй усё праяснілася. Галоўнае не кватэра, галоўныя адносіны да чалавека ўвогуле і ўзаемаадносіну людзей, сііх людзей. Маладой душой сваёй усім складам характару і жыцця дзяўчына была за тое, што сказаў Яраш. Яна зноў падумала пра маці, брата, сясцёр, і ёй стала радасна, што на другі дзень пасля канцэрта, Яна паслала ім грошы, якія збірала на новае плацце і напісала доўга і добрае пісьмо. Ехаць глядзець і абсталёўваць зосіну кватэру, Мажо попрасілася сама. Кватэрка яе парадавала. Даволі прасторны пакой, маленькая ліўтульная кухня, дзе ўсё пад рукой, двухканфорная газавая плітка, беленькая ракавіна, бліскучы кран павярнулі, палілася вода. Шковіч, зайшоўшы, сказаў: « Каб трохі вышэй все-таки нізка. Час ужо адмаўляцца ад такіх габарытаў. Яраш дастаў рукой столі, засмяяўся: Уго дзіва што з яго ростом. А Машы все здалося нармальным і прыгожым. Яна ўзрадавалася, калі мужчыны пахвалілі від з акна. Яна каторы раз прайшлася по пакоі, Абцасікі прыліпалі да свежай фарбы і адліпаючы патрэсквалі. Заставаліся ледь прыкметныя сляды, таму яна хадзіла не пасярэдзіне, а каля сцен, дзе стане мэбля. Падлогу трэба памыць холоднай вадой, сказала дзяўчына і пашкадавала, што няма вядра януч. Яраша не здзіўляў яе гаспадарчы практыцызм, здзіўляўся шыковіч і любаваўся дзяўчынай. Ён таксама, як некалі на дачы Валентина Андреевна, параўнаў яе са сваёй дачкой і падумаў об адказнасці за выхаванне дзяцей даіры ён праўда хоць бы ну быў трохі абыякавы сына ж з рук не спускаў а вынікі хоць і розныя але аднолькава не надта радасныя пасля яны паўдня ездзілі па горадзе шукалі мэблю іх усіх аднолькава захапілі клопаты по абсталяванню кватэркі Вашчаднай касе, калі бралі грошы кирыла прашаптаў сябру: « Ты ведаеш, я скупы. Але для яе мне чамусьці нічога не шкада. Машыну ён вёў з вясёлай зухаватасцю. Яра жартаўліва папярэдзіў кирыла, Я не застрахаваў свайго жыцця. Ха, я недзе чытаў, што хірургі найбольшыя баязліўцы страшэнна баяцца трапіць под нож свайго калегі. Неправда, сур'ёзна запярэчыла Маша. Крамаў было некалькім. Яны аб'ехалі все і адусюль выходзілі расчараваныя. Маша, Пра густ, якой Шковіч спачатку, калі яна выказала захапленне маленькой простенькой кватэркай, быў невысокай думкі, тут нечакана выявила здзіўляючую патрабавальнасць. Яна ніколі яшчэ ў жыцці не купляла мэблі. Але тое, што яны ўбачылі ў крамах, яна ганяла адразу з першага позірку. Сталы, шафы, крэслы былі вялікія, незграбныя, непрыгожыя. Яраш хмура маўчаў, Шковіч сварыўся з дырэктарамі. Не мы выпускаем, таварыш, Дык так не бярыце, што не ідзе. Патрабуйце, А план! Ды не жывіце адным днём, адзін месяц не выканаеце на другі перавыканае те калі атрымаеце что трэба яны паблажліва і скептычна усміхаліся нічога маўляў ты не разумееш дарагі пакупнік у гандлёвых справах Нарэшце адзін малады прадавец у потай у цесным праходзе паміж шафамі бегемотамі параіў машы з'ездзіце да грабара на складзе вы знойдзеце што вам трэба А хто гэта грабар гар мэбля гандаль Маша сядаючы ў машыну расказала пра гэтую патаемную размову Шковіч адразу ж згадзіўся ідэя стану лепшы даставала з усіх наших даставал Ой ненавіджу покупку по блату цераз чорны ход антон ідэаліст засмеяўся шковіч круто поварочваючы свайго шмат пакутнага москвіча будзе мэбля будзе і факт для фельетона мы У калідоры гандлёвай установы кірыла са смехам штурхаў мажнога ярыша да абабітых жоўтым дэрмацінам дзвярэй шыльдай дырэктар. Заходзь смело павожна, каб зрабіць уражанне. Але ніякая смеласць і паважнасць уражання на ўсемагутна грабара, маленькага лысаватая чалавечка не зрабіла. Ён не адказаў нават на іх прывітанне і прадаўжаў размову з двума сваімі работнікамі. Вырашалі важнейшее пытанне, у якую краму перамясціць нейкую гаюнкову. Потым дырэктар, мабыць, спахапіўся, што пытанне гэта незвычайная тайна і незадаволена звярнуўся да наведвальнікаў. Вам что, таварышы? Я Шкович сказаў Кирилла і убачыў, што прозвішча яго ніякага ўражання не зрабіла. Нязлосна падумаў: газеты чортов гандляр не чытае, Аднак рушыў далей я гэта Яраш, наш праслаўлены хірург. Антон Кузьміч сціснуў кулакі. Але о дзіва! Перад ярашам маленькі грабар пачціва падняўся, працягнуў руку: Ведаю, ведаю, хто ў нас не ведае таварыша яраша, Прыемна, вельмі прыемна клюнула подумаў кирилла подставіўшы кресло сябру сеў побач сам тут жа пайшоў наступленнем справа такая товарыш грабар у антона кузьміча жаніўся сын яраш уздрыгнув ад нечаканасці хлопец узначальвае брыгаду камуністычнай працы на станка будаўнічым яму даюць кватэру бацька ў падарунак хоча абсталяваць яе а але ведаеце трэба прыстойнае что-небудзь сучаснае стыль ну ну каб не сорамно было разумею все зробім чамусьці ўзрадаваўся дырэктар яраша не аднойчы здзіўлялі нечаканыя выдумкі шыковіча але гэта я яго проста ашаламіла Ён спачатку абурыўся, пасля натужліва стрымліваў смех, каб не здацца гэтым людзям дзіваком. У цесным калідоры ён даў сябру кухталля. А што ты яму будзеш тлумачыць? Шукаем стыльную мэблю для хворай, каска. Яны паклікалі машу, і сам грабар, выраўшыўшы відаць за тры хвіліны, які яны чакалі яго куды перавесці гаюнкову, павёў іх на склад. Праўда, перад гэтым ён здзівіў Машу, раптам спытаў: « Невестка, таварыш ярыш! і працягнуў руку, пачаў віншаваць. У дзяўчыны бровы полезлі на лоб але шыковіч міргаў ёй так выразна што яна зразумела ён нешта выдумаў На складзе яна адразу звярнула ўвагу на гарнітур вытворчасці адной з латыскіх фабрык просты прыгожы з наборам рэчаў для аднаго пакоя канапа ложак нізкі стол разборная кніжная паліца нізкія зручныя крэслы о, -о, -о, -о! у вас густ усміхнуўся грабар я мог бы взять вас товароведам і пашкроп патыліцу мы пакідалі гэта для выстаўкі продажу але калі такі выпадак бярыце у машыне задаволеныя пакупкай якую грабар паабяцаў праз гадзіну прывесці на яны рагаталі з выдумкі кирылу васильевича асабліва смяшыла что мэблевы начальнік палічыў шковіча за ўхозам яраша потым машу скаланула думка Мачыма што гэты хітры шковіч ведае што яна сустракаецца з тарасам а таму і выдумаў такую прычыну Не, не падобна. Хутчэй ён мог бы даведацца, што яна сустракаецца з яго сынам. Славік балбатун і ёй зноў стала весела ўжо ад іншай думкі. Можа здарыцца, што некаму з іх сапраўды прыйдзецца купляць з ёй мэблю, з такой прычыны жаніць бы сына. Ну, Софья Сцяпанаўна, пора дадому. Словы яраша, іх тон не як звычайна афіцыйна лекарскі, хоць і ласкава нейкі, ну вельмі ўжо сяброўскі спалохалі зосю зноў той жа незразумелы прыступ страху ад якога яна душэўна пакутавала сапраўды незразумелы дзіўны чаго і баяцца цяпер многа год яна пераконвала сябе не скардзіся на лёс жыві як жывецца заўтра можа здарыцца горшае і нічога не баялася, ніякіх хвароб, ніякіх нягод, а прыйшло збаўленне ад цяжкай хваробы, Яна адчувае, што сэрца яе не тое, з якім яна жыла многа год, і ўсе лекары робяць такое заключэнне. Яе слухала, можа, сотня лекараў і практыкантаў. Прайшло много добрага. Яраш яшчэ колькі дзён назад сказаў, што атрымалі для яе кватэру амаль у цэнтры горада і Машу паведаміла з радасцю. Такая сімпатычная кватэрка. Сюрпрыз для вас. Вярнулася здароўе. Знайшліся шчырыя чулыя сябры, чаго ж баяцца. Аднак страх не праходзіў. Збірала рэчы, пераапранулася, і ў яе калаціліся руки, ногі. Слабенькая ты яшчэ. Чаго ён цябе выпісвае, загаварыла бабуля санітарка. Зося сама з задавальненнем засталася у бальніцы. Тут яна хоць з усімі і усім звыклася, нават са сваім страхам. А што там Яна много дзён ужо гуляла па садзе. На цяпер баялася глянуць на адчыненыя вокны, за якімі шумеў вялікі горад. Дзень быў не вельмі вясёлы. Амаль па асенняму хмурны, з дрэў злятала першае лісце. Можа, і ад гэтага яшчэ незнаёмы боль у сэрцы. Магчыма, што адчуванне яе можна было параўнаць з адчуваннем таго шахтёра, якога не па яго волі спусцілі у глыбокую шахту, завалілі і пратрымалі там у цемры доўга-доўга. А потым другія людзі, добрыя, адкапалі і паволі падымаюць наверх. І вось гэты міх, калі ён павінен ступіць на паверхню зямлі убачыць неба і солнца самы страшны не аслепнуць бы правесці яе выйшлі многія лекары сёстры санітаркі хворыя аддзяленні якія маглі хадзіць яны ведалі яе лёс аперацыю на некаторых праўда цікавіла іншае хворую выпісвае забірае сам яраш ёй выказвалі найлепшыя пажаданні колькі добрых людзей подумала зося і расчуленая заплакала даўно ўжо яна так не развітвалася з людзьмі з якімі зводзіў яе лёс. Маша взяла яе за руку, сказала амаль жорстка да ўсіх: Да волі! Да зосі, вам нельга хвалявацца. І павяла да цэнтральнай алеі, дзе іх чакаў сіні масквіч. Яраш стаяў каля машыны, Зося зноў спалохалася, убачыўшы яго тут без халата, у добра адпрасаваным шэрым гарнітуры. Ён быў зусім не такі, як той асілак чарадзей у белым халаце, якога ў бальніцы ўсе любілі і баяліся. Ён нават здаваўся не такі высокі мажны і усміхаўся не так, як у палаце прасцей цяплей. Яна раптам больш выразна, чым калі-небудзь раней убачыла ў ім, таго да дзёрзкасці смелага вясёлага кузьму, якога хавала на гарышчы 19 год назад. Усміхаўся ён так, як тады. Не амаль гэтак жа трохі збянтэжыўся. Яна таксама усміхнулася і дзіўна. Страх яе, як рукой зняло. Яна выйшла з падзямелля, расплюшчыла вочы, убачыла неба сонца і не аслепла. Антон Кузьміч узяў з яе рук пакуначак, сказаў зноў-такі зусім не так, як у палаце: іншую. Бальніца наша добрая, Але лепш у яе не трапляць, можаце поверыць, што я не буду сумаваць без работы. Будзеце, не згадзілася Маша. Не, не буду. Я надчыніў ім заднія дверцы, калі ласка, сам пайшоў садіцца за руль. А Кирилла Кирилла Васильевича няма. Азірнулася Маша. У яго учора аднялі правы з-за перавышэння хуткасці. Сёння недзе дае тлумачэнні інспекцыі. Маша засмяялася. Это я накаркала. <laughs> Помніце, я сказала, аднімуць у вас правы, а ён ціпун вам на язык. Чамусьці хораша зрабілася Зося ад гэтай жартаўлівай іх размовы пра чалавека, якога я наведала па расказах Машы, ведала, што ён хацеў пабачыцца з ёй, але Антон Кузьміч пусціў яго толькі на аперацыю, дзе той самлеў. Хораша ад іх вось такой дружбы. Машына павярнулася і выехала за вароты. Зося азірнулася на больніцу, але без жалю без жадання застацца там і без страху перад тым што чакае яе наперадзе Яраш вёў машыну асцярожна павольна Зося залюбавалася горадам амаль незнаёмым новым Хоць жыла яна тут уже чатыры гады, але ёй цяжка было хадзіць па горадзе рэдка яна выязджала са сваёй далёкай ускраіны на аўтобусе ў цэнтр са здароўем сілай дэя вярталася разуменне прыгожага замілаванне хараством калі яе вывели першы раз у сад яна глянула на яблыні з рэдкімі пладамі і як дзіця засмяялася ад радасці там у больніцы і гэтае пачуццё яе палохала а тут на цэнтральнай вуліцы яна глядзела на маладыя ліпы каштаны і сэрца я поўнілася здаровай незнаёмай ты ці давно забытай радасцю. Яна ўсміхалася, не падазраючы, што яраж бачыць е усмешку праз люстэрка. Праўда, калі машына павярнула на вуліцу, на якой мала што змянілася з таго часу, і якую я наведала лепш, чым любую другую вуліцу, Зося замерла, куды ён вязе, але прамінулі завулок да болю блізкі, і яна зноў супакоілася. Шыковіч чакаў іх калю пад'езду, машына яшчэ не спынілася, а Зося ўжо здагадалася, што гэта ён. Кірыла Васильевич спытала яна ў Машы. Відаць, правы яму аддалі, лысіна блішчыць, што намаслены блінец пажартаваў яраш на яго фізіяномію все яго пачуцці Зося вылезла з машыны першая працягнула шыковічу руку Ён асцярожна сціснуў яе тонкія сухія гарачыя пальцы і доўга не выпускаў іх разглядаў жанчыну з бесцырымоннай цікавасцю. Яго прыемна ўразіла, што тварыя зусім не спакутаваны, як яму ўяўлялася крыху бледны, але бадай што прыгожы. Всё перажытае хіба што адбілася ў вачах, вялікі, у блакітных, залішне выразных, як ва ўсіх людзей пасля цяжкай хваробы. Ды ў дробных зморшчынках, каля куточку вачэй і ў адзінай глыбокай маршчыне на высокім белым і лбе. Зося збянтэжылася ад такога яго разглядання, опусціла вочы, убачыла свае стаптаныя чаравікі, пакамечаныя ў бальнічных капцёрках просценькае плацце і засаромілася магчыма, упершыню за многа год вось так. Да аперацыі гэта таксама здаралася рэдка, была сарамлівасць, але заўсёды з іншай прычыны. Бадай ніколі ад таго, што нехта разглядаў яе беднае адзенне, як і ад таго, што лекары і камісіі аглядалі і мацалі хворае цела, І вось амаль дзявочая засаромленасць. Хоць разглядае немалады ўжо лысаваты чалавек, просто апрануты стоптанныя басаножкі, пакамечаны парусінавы касцюм, яна ўзняла вочы, усміхнулася і спытала: « Аддалі вам правы. О, здзівіўся Шковіч, вам ужо расказалі аддалі але замянілі чэрці талон Аднак віншую вас поверверьте як я рады за вас этому чарадзею трэба пры жыцці паставіць помнік Праўда кіўнуў ён на яраша які зачыняў машыну на ключ Яна зося і Маша, адказалі яму аднолькавымі усмешкамі любві да чарадзея. А сам чарадзей сярдзіта нахмурыўся. Пайшлі, ад Кірылы Васильевіча вы пачуеце яшчэ нямала казак. Чакай! спыніў яго Шковіч. Соф'ю Сцяпановну правяду да кватэры я. Прашу, Ён жартаўліва падставіў ёй локаць. І яна на здзіўленне Машы даволі грацыёзна абаперлася на яго руку і пайшла ўпэўнена цвёрда ў нагу з ім. Па бальнічным садзе яна так упэўнена не хадзіла яшчэ. Маша зірнула на Антона Кузьміча той кіўнуў галавой задаволенай здалося ёй упершыню з гонарам як бы кажучы во што мы здольны зрабіць з вами на пляцоўцы другога паверха кирыла спыніўся дастаў з кішэні тонкі ключык ад французскага замка амаль урачыста перадаў яго зосі Все ўбачылі, што рука яе задрыжала. Яна доўга глядзела на ключ. Адчыняйце! Яна павярнулася і доўга не магла пацэліць у замочную шчыліну. Потым, як быў зрадаваўшыся, што дзверы адчыніліся, хутка ўвайшла ў темнаваты тесны калідорчык, павярнула налево, і спынілася ў шырокіх дзвярах аслепленая бляскам мэблі эстампаў на сценах агнём букета зіхаценнем бутэлькі шампанскага пералівамі яблых груш вінаграду торта яшчэ многага іншага чым быў устаўлены нізкі стол на тонкіх ножках убачыла ўсё гэта зося і яе зноў апанаваў страх можа апошняя назірнулася як бы паклікала на дапамогу антон кузьміч Яраш прайшоў мімо яе і ні на каго не гледзячы сказаў збянтэжана таму трошки сярдзіта ну ну без усяго без дня здзіўлення пасля пасля все гэта ваша жывіце а мы зараз вып'ем за ваше здароўе за новоселля маша ён каб нечым заняць сябе пачаў перастаўляць шклянкі яны меладычна зазвінелі падняў бутэльку шампанскім чакой сапсуеш усю ўрачыстасць шыкові любіў эфекты а Яны ўсе трое замітусіліся каля стола. На нейкі міг, відаць, забыўшыся на гаспадыню, якая ўсё яшчэ аслепленая і аглушаная, стаяла ў парозе. А потым раптам ступіла ўперад сапраўды, як сляпая, выставіўшы перад сабой руки, падышла да яраша маленькая простенькая, як дзяўчынка ў пакамечанай штапельнай сукенцы, палажыла руки на шырокія грудзі яго, зазірнула знізу ў вочы і раптам прытулілася тварам да сэрца яго і бязгучна зарытала. Ён зусім збянтэжыўся, не ведаў, што што рабіць шырока расставіў руки трымаючы в адной бутэльку ён як бы баяўся да яе дакрануцца не мог адарваць ад сябе у вялікай разгубленасці паўтараў не трэба ну мне трэба ну что вы калі ласк зося Софья сцяпановна Маша ў міг злётала на кухню, вярнулася са шклянкай вады. Але Шковіч кіўнуў ёй не трэба, не чапайце. І асцярожна забраў ад яраша бутэльку шампанскім.